Sve o studentskoj tematici, problematici, saznite u Studomatici. Baš kao kako je i Jingle rekao, studentska problematika, studomatika. Evo, dobrodošli dragi slušatelji u prvo izdanje ove godine studomatike s jednim e, jako, jako važnim problemom. E, Pejo nas je malo razveselio i zaplesao, a mi ćemo sada uvesti e, u ovaj problem. O čemu ćemo to govoriti večeras? Pa večeras ćemo govoriti o tome kako se ukida pripravnički staž diplomiranim doktorima medicine nakon što završe fakultet. Evo, zaista zvuči strašno, e, pa da malo uvedemo slušatelje kako je uopće do toga i došlo. Pri ulasku u Europsku uniju Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske dobilo je direktivu od strane Europske unije prema kojoj studenti medicine upisani nakon 1. srpnja 2013. godine po završetku studija neće morati odraditi pripravnički staž i pristupiti državnom ispitu. 31. listopada 2018. godine je Hrvatski sabor to je i izglasao u novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Umjesto staža i državnog ispita, svi će diplomirani doktori medicine odmah pri završetku fakulteta dobiti licencu za rad i krenuti na specijalizaciju. Inače, pripravnički staž nekada je trajao 12 mjeseci, a prema važećem pravilniku staž je sa 12 mjeseci smanjen na 5, što neki studenti medicine smatraju prekratkim. Evo, stvarno katastrofa, pa nema druge riječi nego reći katastrofa. Pa da, takva vijest je zabrinula mnoge, a najviše i same studente medicine. E, zato smo malo više o ovoj temi porazgovarali sa Eduardom Oštarijašem, predstavnikom studenata medicine 4., 5. i 6. godine na Medicinskom fakultetu ovdje u Rijeci. Pa evo što je on rekao o tome, najbolje je da poslušamo. S nama je Eduard Oštarijaš, predstavnik 4 5 i 6 godine studenata medicine. Pa evo za početak, Eduard, možeš li nam se malo predstaviti? Pa da, ovako, ja sam predstavnik 4., 5. i 6 godine studenata medicine, kako mi to skraćeno zovemo studenata klinike, ovdje na medicinskom fakultetu u Rijeci i ovdje sam u biti došao zbog aktualnog problema ukidanja staža za e, mlade liječnike, konkretno koji kreću od sljedeće E, kalendarske godine, odnosno s krajem ove akademske godine. Student sam šeste godine medicine, tako da sam zapravo uključen u sve to i sve ove promjene koje će sada dolaziti hvataju i mene. Pa za početak, zašto je došlo do ukidanja staža? Pa staž je ukinut e, direktivom Europske unije. Tijekom pregovora Republike Hrvatske prilikom pristupanja Europskoj uniji dogovoreno je da po uzoru na neke druge europske zemlje studenti medicine po završetku studija moći će kao mladi liječnici odmah početi raditi i bez obavljanja pripravničkog staža i to je još od 2011. godine i u hrvatsko zakonodavstvo uvedeno i mi bismo trebali biti prva generacija koja je zapravo cijeli svoj studij odradila u Europskoj uniji, dakle svi koji smo upisani nakon 1. srpnja 2013. trebali bismo se odmah baciti na posao, odnosno trebali bismo odmah biti bačeni u vatru, što naravno nama baš trenutno i ne odgovara jer se ne osjećamo baš potpuno spremnima da možemo odmah početi samostalno raditi, makar je to ispregovarano. Kao što si spomenuo, Direktive je direktiva Europske unije, pa da li nam možeš reći kako to izgleda u ostalim državama Europske unije? Mhm. Neke države Europske unije imaju staž, on može trajati između pola godine, godinu, može trajati negdje i do dvije godine kao što je slučaj u Engleskoj, ali nekako naša tradicija se uvijek veže uz zemlje njemačkog govornog područja, barem kad je medicina u pitanju, tako da bih se volio referirati na e, često zapravo e, spominjan primjer Njemačke. U Njemačkoj studenti medicine prolaze kliničke rotacije i to je njima u biti zapravo staž. Mi bismo voljeli da sličan program imamo i mi. Na papiru teoretski imamo sličan program i mi, ali to nije baš potpuno realizirano, odnosno provedeno kako bi trebalo biti. Konkretno neke države imaju staž u smislu da nakon studija medicine odrađuju godinu dana kao mladi liječnici, pa tek nakon toga dobivaju licencu, a u Hrvatskoj je to zamišljeno kao u ovom primjeru Njemačke, da nakon šeste godine studija mi već dobijemo i diplomu i licencu i da počnemo odmah samostalno raditi. Obzirom da se ukidanje staža najviše tiče studenata medicine, što tvoje kolege misle o tome? Pa mi smo proveli anketu znajući da studenti možda neće biti zadovoljni time što za razliku od svojih starijih kolega neće imati priliku odraditi svoj pripravnički staž i na tri medicinska fakulteta u Hrvatskoj proveli smo anketu, konkretno u Rijeci, u Zagrebu i u Osijeku i apsolutnom većinom se studenti medicine ne smatraju spremnima početi samostalno raditi odmah po završenju završetku studija. Konkretno u Rijeci ocjenom 1 i 2 na skali od 1 do 5, tri četvrtine studenata je reklo e, da se baš ne osjećaju kompetentnima odmah e, po završetku studija početi samostalno raditi i samostalno liječiti pacijente. Ok, spomenuo si da ste proveli anketu i da ste sa rezultatima otišli u ministarstvo. Možeš li mi reći što se na tim sastancima sa ministarstvom dogovorilo i tko je na njima sudjelovao? Na sastancima su sudjelovali predstavnici dakle ministarstva ministarstva, sam ministar, e, njegov zamjenik, pravnici iz ministarstva. Sudjelovali su dekani, odnosno prodekani medicinskih fakulteta u Hrvatskoj, stud, e, predstavnici studenata, odnosno predstavnici studentskih zborova medicinskih fakulteta u Hrvatskoj, predstavnici Hrvatske liječničke komore, liječničkog zbora i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ondje smo svi zapravo iznosili svoja mišljenja što nas muči s jedne strane, a s druge strane što se može dogovoriti i kako riješiti nastali problem. I nakon zapravo izlaganja pravnika uvidjeli smo da je staž kao staž nemoguće sada vratiti jer bi se morali mijenjati zakoni Europske unije, konkretno Europske direktiva što traje otprilike dvije godine i s neizvjesnim je e, rezultatom i to bi sa sobom moglo povlačiti razno razne konotacije u smislu da mi nismo ipak kompetentni za samostalan rad, da naša diploma zapravo nas nije osposobila e, za samostalan rad i postao je čak i problem da se privremeno suspendiraju sve licence Hrvatske, odnosno sve diplome Hrvatske u čitavoj Europskoj uniji. S obzirom na to da je to pravno teško izvediv poduhvat, pokušali smo pronaći i rješenja koja bi mogla zadovoljiti obje strane, dakle i pravnu regulativu Europske unije da se ne uvodi staž, barem ne pod tim nazivom, a s druge strane da mi studenti, odnosno mladi liječnici možemo dobiti adekvatnu zamjenu za pripravnički staž i da možemo dobiti prostor gdje ćemo se usavršavati još neko vrijeme nakon studija e, da bismo stekli u biti kompetencije za samostalan rad koje nam fale zvati ili ne zvati doktora koji je tek završio medicinski fakultet. Evo, saznaćemo tek kasnije nakon što se malo odmorimo uz jednu pjesmu. Prljavo kazalište kaže ne zovi mama doktora. Bilo je to prljavo kazalište i ne zovi mama doktora, a mi smo i dalje u studentskoj problematici studomatici. A što još kaže Eduard, poslušajte u nastavku i poslušajte o tome što on kaže, koje su alternative stažu. Do kojih ste rješenja došli ako je ministarstvo odlučilo ukinuti staž? Osmislili smo e, jedno kompromisno rješenje koje bi se zvalo sekundarijat, odnosno koje se u sadašnjem novodonesenom zakonu o zdravstvenoj zaštiti zove e, rad doktora medicine s licencom bez specijalizacije, ali pod nadzorom. To bi rješenje uključivalo e, rad mladog liječnika s licencom, dakle bez obavljenog pripravničkog staža, ali pod nadzorom starijeg liječnika i vjerojatno i pod njegovom e, dijeljenom odgovornošću i to bi u biti bilo namijenjeno za sve studente koji ili ne znaju što još žele specijalizirati ili koji ne znaju hoće li im se vidjeti specijalizacija kojim se svidjeli odjela tijekom studija, ali prekratko su mogli biti na tom odjelu. I za sve mlade liječnike koji nemaju sigurnost u radu, koji bi htjeli dodatno uz naravno nadzor starijeg liječnika, odnosno starijeg zdravstvenog osoblja, ponoviti vještine e, vađenja krvi, kateteriziranja pacijenata i slično. Mi to u biti skraćeno zovemo kliničkim vještinama. To je bio nekakav prijelazni period, dakle pod nadzorom, zato što trenutno kako stvari stoje, mi prije završetka studija medicine, prije dobivanja diploma diplome doktor medicine smo pod nadzorom jer smo studenti. Kad upišemo specijalizaciju, onda smo specijalizanti i opet imamo svog mentora koji je suodgovoran s nama. Problem je ovaj period između dobivanja diplome i početka specijalizacije, jer tu ne bismo bili ni pod čijim nadzorom i zbog toga smo zapravo došli do tog nekog kompromisnog rješenja koje ne uključuje nužno mijenjanje zakona Europske unije, a da opet mi možemo usavršiti svoje kliničke vještine, odnosno nadoknaditi eventualne kompetencije koje nam potencijalno nedostaju. Hoće li do kraja ove akademske godine, odnosno kada vi postanete mladi liječnici, ustanove u kojima bi trebali se zaposliti biti prilagođene tom novom zakonu u starom zakonu o zdravstvenoj zaštiti je stajalo da su zdravstvene ustanove dužne prihvatiti pripravnike na svoj pripravnički staž. Ja bih volio da ministarstvo se potrudi ponovno donijeti zakonski okvir kojim će zapravo, ajmo reći pod navodnicima, natjerati zdravstvene ustanove da nas prihvate na taj sekundarijat, odnosno na rad pod nadzorom i to je zapravo apel jedan ministarstvu da se malo ubrzaju stvari oko tog sekundarijata. Konkretno Sekundarijat, kako mi se sada čini moje osobno mišljenje, je da je on dobro osmišljen u smislu nekakvog okvira na koji bi se, unutar kojega bi se riješilo pitanje nedostatka pripravničkog staža, ali problem je što i dalje sve stoji na mjestu, a studij naš polako se privodi kraju. Mi bismo voljeli da se konkretno donese pravilnik ili barem prijedlog okvir nekakav pravilnika koji bi pobliže definirao taj sekundarijat. Trenutno je samo e, definirano u zakonu da on može trajati najduže dvije godine. Svi ostali problemi u smislu ulaznih kriterija, ustanova u kojima se on obavlja, razina zdravstvene zaštite, hoće li se on obavljati na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sekundarnoj, tercijarnoj, zatim pitanje odgovornosti mentora, pitanje e, koliko bi mentor bio plaćen za nadgledanje e, sekundarca i slično, to bi sve trebalo stajati u pravilniku koji još koliko znam nije u izradi ili ako je u izradi mi njegov prijedlog nismo vidjeli i htjeli bismo da se takve stvari što prije riješe jer do toga je ostalo malo više od pola godine, a mi bismo voljeli znati na čemu smo i da znamo otprilike na što da se pripremamo polako kako se studij bliži kraju. To možda neće biti problem za generaciju koja je sada peta godina medicine, jer će oni vidjeti iz našeg primjera, ali mi smo ti koji se polako bliže tom roku i voljeli bismo da se e, problem definiranja svih detalja oko sekundarijata riješi što prije. Posljednje pitanje je li sekundarijat konačno rješenje ovom trenutnom problemu? I je i nije. Ideja sekundarijata sekundarijata je dakle da mi dobijemo kompetencije koje nam eventualno nedostaju prije početka samostalnog rada u zdravstvenom sustavu. Kad se riješi problem sekundarijata u smislu njegove organizacije, dakle kriterija, ustanova i svega što sam malo prije nabrojao, kojima bi se zapravo dovelo mlade liječnike e, da dobiju sigurnost prilikom pristupa pacijentu, prilikom liječenja pacijenta i slično, ali svakako bismo htjeli jedno dugoročno rješenje, opet kažem po uzoru na zemlje Europske unije. Imamo kao studentski zbor medicinskog fakulteta u Rijeci dvije ideje, odnosno dva dugoročna cilja bismo htjeli vidjeti, a to su da se taj sekundarijat, odnosno program nekadašnjeg pripravničkog staža integrira u studij medicine, da studenti na petoj i šestoj godini imaju kliničke rotacije i na njima zapravo stječu te potrebne vještine, pa bi zapravo taj sekundarijat koji sada uvodimo bio pod navodnicima zakašnjeli oblik takve edukacije. A druga ideja je da organiziramo višegodišnje planiranje organizacije i dodjele specijalizacija na razini čitave Hrvatske, da se sustav dodjele specijalizacija centralizira i da se planira na duže vremenske periode u smislu barem nekakvih pet godina, tako da se eliminira sama potreba za sekundarijatom, jer vještine koje bi tada stekli, to bi bilo prije dobivanja diplome i prije dobivanja licence za samostalni rad, odnosno odobrenja za samostalni rad, a opet bismo mogli e, ići na specijalizacije i mogli bismo unaprijed planirati što želimo specijalizirati i mislim da je to zapravo dobro za čitav zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj. Edward, hvala ti što si gostovu u Sudomatici. Hvala vama što ste me pozvali i pozdrav studentima Medicinskog fakulteta i cijelog sveučilišta u Rijeci. Hvala Radiju Sovi. Evo, hvala Eduardu što je ovako vješto iznio ovaj problem i nadamo se postavio upitnike nad glave onima nad kojima su trebali biti upitnici. Evo, osim studenata Medicinskog fakulteta koji su proveli anketu među svojim studentima i naš Toni Kurelić je zavirio na isti taj fakultet i zapitao studente što misle o ovoj problematici. Znači nismo upućeni hoćemo li moći raditi bez specijalizacije ili ne i smatram ako ne budemo mogli raditi bez specijalizacije da bi se to trebalo vrlo dobro organizirati. Znači broj specijalizacija koji će se dodjeljivati. Mislim da osobno i ovih pet mjeseci staža koje imamo predviđeno programom je zapravo premalo jer e, rađena je anketa na razini e, svih medicinskih fakulteta u Hrvatskoj. Provodili su je studenti Zagrebačkog fakulteta. Mislim da je bilo na razini otprilike tisuću studenata i mislim da je čak 90% studenata izjavilo da zapravo taj staž od pet mjeseci smatraju neadekvatnim i najveći broj se izjasnio da bi htjeli staž u trajanju barem godinu dana. Pa naravno da je staž koristan i da nam pomaže da nešto naučimo jer s fakulteta zapravo izlazimo sa jako malo prakse i onda nam zapravo to stečemo praksu kroz to i educiramo se za budući rad. Tako da smatram da je, nije dobro što ga ukidaju i da su studenti jako zakinuti po pitanju toga. Mislim pa po iskustvu starijih kolega je ovako se većinom na tom stažu kuhalo kave i smetalo onuda, tako da je možda čak i bolje odmah krenuti raditi. Pa mislim da je to jako nepromišljen potez jer mi kao studenti bez ikakvog prethodnog iskustva ne možemo liječiti ljude na, na dovoljno dobar način kao neko koji ima prethodnog iskustva. Što se staža tiče, ne možemo reći ni da je dobro, ni da nije dobro. Za one koji planiraju odmah na specijalizaciju je vjerojatno odlično, zato jer ne moraju čekati šest mjeseci za tu specijalizaciju, ali po meni je nužno da svaki liječnik, neovisno o tome koja je specijalizacija, ima šest mjeseci iskustva svugdje. Pa mislimo o tome da je to jako loša stvar, zato što ovako i onako imamo premalo prakse u, na faksu općenito, a i kad izađemo s faksa ne znamo ništa, i to je jedina nam bila neka prilika da zapravo u pravom smislu steknemo neko iskustvo u što se tiče klinike i odnosa sa pacijentima i tako dalje, tako da to je užasno, užasno loš postupak. Ne znamo ništa. <laughs> što reći o tome? Ići se liječiti kod takvih e, liječnika? Pa <laughs> naravno da ne, ali mislim da će oni e, dobiti praksu kroz, kroz te alternative koje su im ponuđene. Jedino je bitno da do kraja ove akademske godine se to sve finalizira, da ne dođe do toga da ni oni sami ne znaju šta će nakon faksa. Evo, mislim da je jako važno educirati i dati priliku našim budućim liječnicima prije svega da rade, naravno, ali i da prije tog rada mogu naučiti raditi i da ostanu u Hrvatskoj, naravno to je najbitnije, da. To je na kraju e, najbitnije. Mi ćemo s ovime završiti s našom studentskom problematikom. Evo, malo smo se ubedirali, e, vidjeli kakvih problema sve ima, pa ćemo se sad obratiti našem Peji koji će to sad opet lijepo sve uveseliti kao i svi Hrvati kako to rade. Idemo sad na plesnjak. E, vi se, dragi slušatelji, sad pozdravljamo i čujemo se nešto kasnije, a sad Davor Pejić. Sve o studentskoj tematici, problematici saznite u Studomatic.